Labori per la manoi bon faras alla cerbo. Novei esploroi en la Universitato de Richmond en la usona stato Virginia fare de Kelly Lambert ligas man laboron al bona cerba funcciado. La homa mano estas vera mirindajo. Neniu alia besto havas til lertain manoin. Ec simple ciu tagai man laboroi envolvas complexen structuroin cae movoin. Tamen, en la moderna mondo, homoi usas mal pli ofte tion capablon, char simple premado de butonoi contentigas niaen besonoin. Relative granda parto de la cervo havas la funccion movi la manoin. Protio, Studoi montris che man laboroi, tricotado, zorgado de giardenoi, cae colorigado de desegnoi, exemple, ligigias al cognae cae emociae bon faroi, inclusive de plibonigo de la memor capablo, lerno capablo, cae attentemo, cae malpliigas simptomoen de anxio cae depresio ili funccias simile al meditado. Alia studajo en Norveguio comparis la neurologia en en de man scribado cun clavara scribado. La unua ligigas al cerba activezzo multe pli elaborita, dum ciu oni faras multe pli complicaen movoen per la fingroi ciu litero postulas malsaman movon kai activigas cerban neuronoin kai memorajoin. Clacado sur clavaro estas multe pli simpla laboro. Scribi kai desegni exerzas la cerbon multe pli intense. La cerbo ia maniere similas al muscolo, se oni malpli ofte faras complica in movoin dom la ciutaga vivo, tiam oni eble survoias al malpli da attentemo cae mensa lertezzo. Eble do la subutiligado de la cerbo malfortigas la memoron cae la capablon solvi problemoin. Iui esploristoi suspectas che exerci la cerbon povas conduci al crescado de novae celloi en la cerbo, au almenau al novae interneuronae connectoi. Ni evoluis en tridimensia mondo por interagado per niai manoi, assertis doctorino Lambert. La ci supra scienza informoi motivis min al preni la ciu semaine sendi per la tradizia fisica posto unu du letteretoin al amicoi con al dono de simplei designajoi. Simpla cae presurica cutimo. Mi memoras che la conata japana samideano Hori Yasuo, la creinto de la Esperanto Sumo, ofte sendas messagioin al kiui li aldonas belain designajoin mane faritain. Ien simpatia cae sagia ago.